tatizo likubwa leo kwa watu tunapenda sana kusambaza maujumbe unamkuta mtu ujumbe unamfikia tu yeye anasambaza hajahakikisha kuwa ujumbe huo ni wa ukweli au ni wa uongo mfano tu juzi juzi hapa kuna picha ambayo imeanza kutembea kwenye mitandao picha hiyo wamechapa watu pale wako na masimu mkononi kisha juu pale wakatia aya ya suratul anbiya inayosema taqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun sasa yule ambaye aliyetuma ujumbe huo akatuma na sauti yake akatuma picha hiyo na sauti kisha katika sauti ile akazungumza baadhi ya maneno eti hiyo ndio ile Qur'ani ya Wamarekani walioisambaza eh akazungumza mengi pale kisha mwisho akamalizia na kusema na hao ambao wamewekwa kwenye hiyo hiyo picha hiyo sijui kama ndio mitume eh sijui kama ndio mitume wamewachapa hapo akazungumza mambo kama hayo na watu wakakamata picha hiyo wanarusharusha kwenye magrupu hatufikiria hata hatuna hata akili za kufikiria ukichukua picha ile ilivyokuja tuna husnu dhanni huenda yule ambaye katengeneza picha ile alikuwa na lengo lake unapotazama picha ile na aya inavyozungumza ni mambo ambayo yameambatana labda mtu huyu ambaye kasambaza picha hii alikuwa na lengo lake labda katika alikuwa anataka kuwakumbusha watu japokuwa ukumbusho wake umekwenda kinyume na sheria kwa sababu ameweka mapicha pale na mengine lakini huenda tumdhanie khairi hatujui nani katengeneza picha hiyo na lengo lake ukiona ni kwamba alikuwa anataka kuwakumbusha watu ila ukumbusho wake umekwenda kinyume na sheria asingeweka mapicha yale kwa hiyo aya inazungumza اقترب للناس حسابهم وهم في ghaflatin muridun imekurubia kwa watu hisabu yao hali ya kuwa wao wako katika ghafla na upuuzi sasa tizama hii aya inavyozungumza na, na ile picha ilivyokuja wameweka watu pale chini wana picha picha hizo ni watu wana walibeba masimu kwenye mikono yao na ndio hali ambayo yuko katika siku zama hizi kila mtu yuko bize na simu muda wa kufanya ibada kwa watu unakuwa ni mchache lakini muda wa kuchezea masimu unakuwa ni mkubwa sana kuliko muda wa ibada kwa watu wameghafilika na masimu haya mtu yuko tayari kukaa kutwa nzima yuko na simu lakini ashiki hata mshafu asome Qur'ani hana niye na simu yule ambaye amerehemiwa na Allah subhanahu wa ta'ala adhana itatolewa ataenda msikitini ataswali baada ya sala anarudi kwenye simu yake watu wako kwenye ghafla hali ya kuwa kiyama kinachoingia hatufahamu hilo sasa huyu akatumia njia ya kuwakumbusha watu kwa namna hiyo watu leo wakubizana na simu zao eh hali ya kuwa kiyama kinakurubia watu hawajizindui wao wenyewe ili wafanye ibada tunadhania zana nzuri kwa huyo mtu ambaye kafanya hayo japokuwa kaweka mapicha sasa huyu ambaye alituma picha hiyo yeye mwenyewe sasa akaja anazungumza mambo haya sijui ni Qur'ani wa Marekani na hao watu wamechapo hapo labda sijui wamekusudia ni mitume swali kwake je hiyo Qur'ani wa Marekani mmeshawahi kuiona Qur'ani ya Marekani kila siku Qur'ani ya Marekani kuna mtu alishawahi kuiona Qur'ani hiyo wala mna hofu gani kuhusu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna la wa inna lana wa inna lahu lahafidhun Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika sisi ndio tuliteremsha Qur'ani na sisi ndio tutahifadhi Qur'ani. Kwa hiyo unauoga gani? Qur'ani hakuna ambaye atakayeweza kuibadili ila qiyami saa. Hadithi Qur'ani itarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna mtu ambaye atakayeweza kuibadili Qur'ani. Na wala hizi jumbe za uongo eti Qur'ani ya Wamarekani, Qur'ani ya Wamarekani, ukiulizwa hiyo Qur'ani ya Wamarekani utaileta wewe? hauna nayo sasa tusi tunakamata picha zimetengenezwa huko tujui zimetengenezwa kwa nia ipi na sisi tunaweka kwenye ma group ya WhatsApp na mitandao tunaanza kuambia watu sijui huu ndio Qur'ani wa Marekani kadha wa kadha wa kadha na kila mtu anakamata anatupatupa kwenye na sambaza unasambaza uzushi au una uhakika nao kwa hiyo ndugu zangu waislamu tuache mambo kama haya tutumie akili zetu waislamu ni watu ambao wana akili na tutumie akili zetu sio kila ambacho kinakujia wewe unasambaza kuna mambo mambo mengine yakikufikia chunguza kwanza mambo haya je yalikuwa ni upuuzi futa kwenye simu yako na wala usizambaze wallahu almusta'an